Žena koja klanja pet vakata namaza, koja postira namazan, koja čuva svoje stidno mjesto i pokorna je mužu, je ovo pokora, rekli smo u čemu pokora? Ne kao robinje, nego pokora ona već mi Allah zadovoljan. Ući će u džennet na koja hoće vrata. Za nam nije cilj Zašto klanjaš sestru muslima? Zašto postiš? Zašto izvršavaš sve Allahove naredbe? Pa budi pokorna svome mužu. Nemoj se inatiti nemoj praviti probleme bez veze, bez, bez razloga. Jer znajte time, nazivajući srđbu svoga muža, izazivaš i u srđbu.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 Muhammed sallallahu ve sallam je rekao, sestro, da sam ikome naredio da čini seđdu, mimo nekom drugom mimo Allahu dželešanu naredio bi, ženi da čini seđdu svome mužu. Na osnovu ovoga i temi je kazao, žena nakon obaveze prema Allahu Đelešanu, njegovom poslaniku sallallahu nema veće obaveze od obaveze prema mužu. Najveću obavezu žena ima poslije obaveze prema gospodaru i poslaniku Muhammedu sallallahu ve sallam prema svome mužu. Moraš mu pomagati u svemu, a nikada odmagati i otežavati. Ako pomažeš, bit će hajt, Čim pođeš odmagati i ti budeš razlog, znači bit ćeš razlog problema, problema u braku.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 I nikada ga nije ezijetila ni jednim svojim potezom. Druge žene, druge njegove žene nisu ga ezijetile s nekom namjerom, ali vidjet ćemo jesu prigovarale. Jesu prigovarale, imale, e, su prostavljale svoje mišljenje njegovom mišljenju. Kod nas danas ni, to ne može proći.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 Ako si iskren vjerni. Ako u, te, u, u tvom srcu I ako nemaš namjeri da ga vrijeđaš. A kamo li se bračnim drugom? Kamo bra, bračnog druga? Kad uvrijediš na taj način. Povrijediš njegovo pravo i što ti ga zahraćeš kod to.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 Kako će porodica, braća i sestre biti sretna ako supruga izbiva stalno iz kući? Ako nikad nije u ako ne vodi računa o djeci, ako ih proklinje, ako im daje ružne mene nadimke, da Bog da se ne vratio, da Bog da ovo, hajvanu jedan, ne znaš ništa, nemaš pojma, ne, ne znam djeca.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 Hm? svakako i namaz. Hajde završimo ako Bog da ne, nećemo još. U sklopu ove tačke posebno je nam važno naglasiti jednu stvar. Sestro, nikada ne vrijeđaj, ovo dobro zapam. nikada ne vrijeđaj njegovu muškost, njegov muški ponos. Zapamtite, sestre, dobro da je najskuplja stvar koju muškarac posjeduje njegova muškost.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 Činio, činio je veliki zul. To je, taj, to, to, je, to je taj napad na muški ponos. Je istina da, da, da, da svaki muškarac voli da propane sav njavu na taj način žena ponizi, jel? Da se ponizi pred djecom, pa te vrijeđa, pa ti nalaze nadimke, na, na, I ti navikneš kroz život tu.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 Pa dođe jedan, jedan od, od šeitanovih vojnika, od šeitana i kaže, ja sam uradio to i to, kaj nisi ništa uradio. Nisi ništa uradio. Dođe drugi pa preda raport i kaže ja nisam odustao dok nisam taj bračni par razveo.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 Ne smije ga niko vidjeti kamo može i uzeti. Ako to blago to svakom onda izgubi svoju, izgubi svoju vrijednost. Šta hoćem da kažem? Ti kao muslimanka mora znati svoju vrijednost. Ako ti znaš svoju vrijednost, onda je ti pokazati i kao supruga, i kao dobra odgledateljica, i kao dobar pedagog, i, kao majka, i, i, i, tako dalje, i kao čuvar posla, odnosno kući. I nemoj ni pošto posjegnuti za ovo što ću sada kazati. ne prijeći, ne primjećuje tvoje kvalitete, ali ti onda hoćeš iziđeš van kuće, van bračne zajednice da pokažeš te svoje kvalitete. Moraš da neki dokazati, znate. I to je, to je, to je onda opasno.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 Na, na, Dakle, i nađi metod kako ćeš svog muža zainteresirati i vezati, vezati za sebe. Kako ćeš, kako ćeš biti interesantan do kraja, do, kraja, do kraja života. I kako ćeš zaista poštovati i uvažavati tvoje vrijednosti i zahvaljivati Allahu ono što ima, što ima takvu sudu.